Evo sme ponovo u drugi deo naša emisija. Drugi deo naše emisija su pitana i odgovori. Danas kad će uvažime slušalci i koji će se obratiti preko nas Skype i Facebook adrese tamo što imate dostupne jer e, malo ima i osoba koja će ni pomogne od druga strana, a mi će se družime i će uvažime slušalci koji će se javiti na, naše telefoni. Telefoni se jasne, istaknate se i za javnost, i ste ga čuli i direktno oso naš glas. Vaše pitanja će biti uvažene za našeg gosta i normalno će se družime sve u mogućnost koliko što se može. Uvažene Fendija, drugi dio naša emisije je sujeno pitanje za prisutna javnost i šira javnost znači za naši slušalci, jer prisutna javnosti ja sam mislim i naše nekoliko ovdje slušalci koji se pozadi nas, ali ne mora za ni nego za naši slušalci koji slušaju preko radija i internet, eh, da li ste spremni da postavite jedno pitanje za da, dobijete nagrada normalno kao i slijedi nagrada jedna dobra knjiga. Inša da si postavimo pitanje. Evo, neka večerašnje bude, pitanje bude vezano za ime dakle, jednog od ashaba na slušalcima je da odgovore kako se zvao ashab radijallahu anhum čija je jedna dakle, od njegovih odlika bila i ta da je poslani salama rekao njemu kad ga šeitan sretne da slijedi drugi put mimo dakle njegova puta to je dakle da se šeitan bježi sa puta kojim on korača pa kako se zvao ovaj ashab Allahova poslanika salallahu alaihi wasalame ako me poštovani slušalci čule pitane možete slobodno da se obratite za vaš e, odgovor. A tu smo najavili sa desne strane da je i naš e, neknašen gost e, Sejat Bajraktar. Selam aleikum i deneska isto će se družiti vi so nas vo naša emisija, odnosno vaša obaveza će vidjeti vo sam početak da uvažite slušalci koji će se javiti putem interneta da bismo uvažili jer imamo i dosta SMS poruke, dosta pitana a onda nađa zamerka kao da naš gost neće da im odgovori, odnosno i nemalo ni vreme da se postaje ni pitano. U Bismillah wa salatu ala rasulillah. Ja za ova prilika selamim e, slušalci Radio Bambusa, našeg gosta Idriza Bilibanija, posebno tebe, direktor Radio Bambusa. I se zahvaljujem ujedno što mi si dozvoli da pročitam evo nekoliko pitanja, mada ne se malo, ali dosta i njih ima. Pa inšala u tada će se potrudime da naš gost Deneska odgovori na ova, na ova pitanja. Znači, pitanja će vidjeti uvažene koje će ga pratiti preko internet, vaše adrese. Samo još jedno moram da rečem i našemu gostu koji će prati vaše pitanja so vaše imena kompletne znam ja koje se moje prijatelji, a koje se iskrijene neprijatelji, tu je so lažne imena tija pitanja neće se uvažiti mada i da vidite adekvatne i dobre. Nego pitanje za javnost možete da ga odgovorite i preko telefon deneska i preko internet. Da li imamo pitanje tamo za naše slušatelje, opšto upravo uvek uvažavamo i pojeće malo naše slušatelje koje se javljaju preko telefon, a tu je ne može da ne izmakne. Halo, salam alaikum, izvolite radio Obama za veza. Salam alaikum, Ja, alaikum, a pa, i vas isto kao slušac. Ajde da čuje me. Osman, a rekao Osman ili? ponoviti još jednoš. Ne, ne bi taj znači jasno. Možete da se potrudite za tačen odgovor, hvala veli naš gost što ste se javili i normalno čovjek koja traži će najde i će dođe do cilj tačnog odgovora. Znači, za odgovor ne ste tačne, a možda se javite ponovo. Hvala što mi ste uvažili kao slušalci, nastavno mi je družene su naše gosti. Vidite, zajedno su nas ideme na internetu, kao ponovo imamo nekog na veza, halo se... Velikom A može da odgovorim na pitanje? A zašto da ne, Bojrom? Aha, bif Omer radijallahu anhu. Omer radijallahu da, to je tačan odgovor, znači naš mi se učinilo prvi slušalac kao da rekao Omer, pa zato sam pitao već puta što rekao, ali znači on kad potvrdi Osman, ali znači blizu bi. Znači, A, koji ne bi veza? Ernest Šupla, selam, znači možete da dojete u studio ako ste dobre vole svega ili koga god sakate, vaša nagrada je tu je, hvala što ste se javili. Znači, poštene slušalci, odgovor je odgovoren, pitanje je odgovoreno koje se postavio koji postaviš naš gost, tu je SMS poruke pristigina je najvjerovatno danas kad će vide malo i pojasna emisija, malo počet će se podružime. Naš telefoni samo možda vidjeti uvažene koji se za javnost, a molim slušalci koji ime i treći naš broj da ne ne uznimiravaju, jer nemam vreme da se javime na toga broj. A, uvaženi Sijat Efendija, da li imam pitanje tamo preko internet? Pa evo skoro zadnje pitanje koje je došlo vezano je za tema, a inšala nakon toga ću uvažime tije što bile dojdene prije toga. Pitanje jeste vezano za tema, s obzirom da zbori pod sudstvo i tako dalje, koje se tija prilike koga može musliman da traži, da traži presuda na oja današnje sudovi? Uvaženi Efendija, odgovor je na vaša strana. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači najprije da spomenemo da su svi islamski učenjaci složni da čovjeku kada postoji mogućnost, kada postoji mogućnost da riješi kakvo pitanje i spor na islamski šerijatski način pa odbije da ga riješi na šerijatski način i traži dakle sud pred drugim laičkim sudom svi učenjaci su složni da je takav čovjek izlazi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere to zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala govoreći upravo o takvima kaže Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, prije tebe kako želi da im se pred tagutskim sudom sudi. Da im se tagutskim sudom sudi, da se parniče pred tagutom. A šetan želi da ih u veliku zabludu, veliku zabludu odvede. Učenjaci spominju da je ovaj ajet objavljen povodom osobe koja se parničila sa radilo se o nevjerniku, dakle o jevreju, koji se parničio zajedno sa munafikom, pa je ovaj jevrej rekao, hajde da nam presudi Muhammed, dakle Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme. Pa kada Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme presudio u korist tog jevreja, ovaj nije bio zadovoljan njegovom presudom te je zatražio da, mu, da, da, da se parniče pred Ebu Bekrom radijallahu anhu pa su došli kod Ebu Bekra radijallahu anhu i kada su ga obavijestili, Ebu Bekra radijallahu anhu im je rekao da on nema ništa da kaže nakon suda Allahova poslanika sallallahu alaihi wasalame Potom su došli kod Omera radijallahu anhum, pa kada je to čuo Omer radijallahu anhu rekao je sačekaj da vam presudim, te je potom ušao, uzeo sablju i ocikao glavu, dakle ovom, ocikao glavu ovom munafiku. Stoga svi učenjaci su složni, kao što rekao da onaj koji u stanju da mu se presudi šerijatom, da se sudi šerijatom, da mu nije dozvoljeno da posegne za nekim drugim sudom. E, kada je situacija, e, kada je riječ o situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, a to je situacija u kojoj nema posebno na našim prostorima gdje ne postoji šarijatskih sudova, kakav je dakle propis čovjeka koji potegne za ovim sudovima učenjaci imaju podvojeno mišljenje. Učenjaci imaju podvojeno mišljenje. Pa tako jedna skupina učenjaka smatrajući da ne postoji šerijatski sud te da čovjek nije u stanju vratiti svoje pravo osim putem dakle ovog zakona jedna skupina učenjaka dozvoljava u takvoj situaciji da čovjek pribjegne laičkim zakonima i da dakle uzme od toga ono što njemu pripada od njegovog prava ono što je dakle njegovo uslovljavaju da čovjek kada se već sudi, dakle pred ovim laičkim sudovima, da od svoga prava uzme onoliko koliko mu dodijeli šerijat. U smislu ako mu ovaj sud dodijeli nešto više od toga, da on ne uzme osim onoga što mu pripada, što mu pripada šerijatom. Dok drugi dio učenjaka kaže da čovjek u takvoj situaciji treba dakle osaburati da treba osaburati da se ne treba parničiti pred šerijatski pred e, laičkim sudom jer je Allah subhanahu wa ta'ala u cjelini dakle e, pokudio kao što smo vidjeli ili one koji žele da im se sude pred da im se sudi pred laičkim, pred laičkim sudom i još puno drugih ajeta kojima Allah subhanahu wa ta'ala osuđuje one koji žele drugi sud mimo Allahova subhanahu wa ta'ala kao što kaže gospodar žele wa ala efa hukmel jahilijeti jebgun da li oni, pa zar oni žele neki sud da, zar oni žele da im se sudi kao u pagansko doba Fela wa la yu'minuna hatta fima i tako mi tebe oni neće biti, tako mi tvoga gospodara, oni neće biti zadovoljni oni neće vjerovati sve dok tebe ne budu prihvatili kao sudca u sporovima svojim i dok zbog toga nikakve tjeskobe ne osjete u svojim prsima i dok se u potpunosti ne pokore. Stoga ono što je opet najbolje, a Allah najbolje zna, jeste da čovjek dakle izbjegava kogod može, i da inša Allahu ta'ala očekuje zato nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala pa makar mu i nešto makar ga nešto mimo išlo i bilo uskraćeno od ovog dunjaluka da inša Allahu ta'ala kao naknadu zato očekuje nagradu kod gospodara subhanahu wa ta'ala ovo se odnosi u situaciji da čovjek podiže dakle parnice a što se tiče dakle situacije kada je čovjek e, pozvan da s pravom dakle ovaj e, svjedoči i tome sličnim situacijama da posvjedoči dakle u korist e, muslimana i tako dalje onda inša Allah u takvim situacijama nema prepreke da se čovjek odazove a ja da vlezem voja pitanje kakva je situacija sudija ako nateži normalno ako presudi za dunjelučke stvari i svedok koji lažno svedoči znači sa šerijaske strane što se tiče dakle lažnog svjedočenja Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme je lažno svjedočenje svrstao u velike grijehe pa je tako Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme jedne prilike rekao želite da vas obavijestim o najvećim grijesima pa su rekli svakako Allahu poslaniče pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao činje širka Allahu subhanahu wa ta'ala i nepokornost roditeljima a potom se kaže ispravio dakle Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ležao pa je se potom ispravio i rekao i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje pa je to toliko ponavljao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da su ashabi radijallahu anhum rekli da hoće zašutjeti da hoće zašutiti, toliko je poslanik sallallahu alihi vseleme ponavljao dakle ove riječi ukazujući na opasnost lažnog svjedočenja. A što se tiče dakle e, sudija Allah subhanahu wa ta'ala je dakle spomenuo njihov, je spomenuo njihov propis u ajetima koje smo spomenuli u predavanjima, a oni koji ne sude po onome što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, Allah je nazvao, opisao sa tri svojstva. Dakle, to su pravi nevjernici, to su zalimi i to su fasici, kaže Allah subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga, dakle, nije dozvoljeno čovjeku u situaciji u kojoj se mi danas nalazimo, kada nije u stanju da sudi Allahovim dželja šerijatom. I s druge strane, kada mu se nameću, dakle, kada mu se nameće sud, suđenje laičkim zakonima nije čovjeku dozvoljeno da u, takvoj situaciji preuzme dakle e, posao ili obavlja vrši e, funkciju posao da sudije jer će na taj način potpasti pod ove riječi uzvišenog koje smo malo prije koje smo malo prije e, spomenuli jedno pitanje koji naš slušalac posljedamo je vas ovdje ka selam ili selim, ne znam kako tamo imenova, pa veli po pitanje vezano zoja, kako može čovjek da primeti Božja kazna ako sam sebe znaje da nekoga lažno svjedoči i na koji način može da e, napravi tujbe, znači da se pokaje. Selefu Salih ili časni prethodnici, oni koji su bili prije nas od bogobojaznih i tako dalje. Kada bi ih zadesio kakav grije, pa i zatim nakon toga zadesi nešto, nekakva neugodnost i tome slično, oni bi govorili ovo je zbog tog i tog grijeha kojeg sam učinio. To zbog toga što su njihovi dakle grijesi bili mali u smislu nisu se, e, nisu se upuštali u grijehe, u kao što je nažalost situacija danas kod nas. Međutim mi danas kada nas zadesi kakva kazna mi ne znamo zbog kojeg grijeha nas je zadesila. Ko je taj grijeh zbog kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala spustio kaznu, dao kaznu, a koji je to grijeh koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. I kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Allah وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم Zlo koje vas zadesi, ono je posljedica vaših ruku. A Allah subhanahu wa ta'ala opet puno, opet puno oprašta. Ali opet ako čovjek bude zadešen kakvom kaznom nakon što je učinio kakav grijeh i misli da je to posljedica tog grijeha kojeg je učinio, onda nema sumnje da mu je obaveza da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. a kako za ovaj grije, tako i za druge grije, obaveza je na čovjeku da se prije svega iskreno pokaje zbog učinjenog grijeha. Ovo su uslovi teobe. Uslovi teobe. Prva stvar, a to je da se iskreno kaje zbog dijela kojeg je učinio. Zatim nakon toga da čvrsto odluči da se više ne vrati pomenutom grijehu da čvrsto odluči da se ne vrati pomenutom grijehu. Zatim nakon toga sljedeća stvar, a to je da traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala i da ukoliko se veže taj grije za hak, za pravo stvorenja, da dakle traži halal od stvorenja. Da traži halal od stvorenja. Primjer radi ako je čovjek učinio nepravdu drugome time što je oduzeo bespravno njegov imetak Znači, pored ovih pomenutih uslova koje smo spomenuli, čovjek dakle mora i da zatraži halala i da, vrati hak onome kome je učinio, učinio nepravdu. Dakle, ovaj zadnji uvjet, on se veže za stvorenje. Ako mu je učinio kakvu nepravdu i tako dalje, dakle, ako je lažnim svjedočenjem ovdje konkretno oštetio drugu stranu, Dakle, svjedočenjem je oštetio drugu stranu tako da je druga strana zbog toga dakle bila osuđena ili kažnjena određenom kaznom. Znači, obavezamo je takvoj situaciji da zatraži halala e, od strane te osobe koja je nepravedno bila osuđena zbog lažnog, zbog lažnog svjedočenja. dakle, ovaj način biva upotpunjena teoba kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Idem da čujeme pitane, pošto pristigina je tamo preko internet, uvaženi Sijat Efendija, da li ima pitane? Dakle, drugo pitanje jeste da li, da li može na svoj jezik da se čini dova, da se traži od Allaha koga sme na sežda. Dakle, više od, od toga što se izgovara Subhan Rabi Lala, znači da li može da se nastavi da traži što ima potreba čuje da se moli Allahu na svoj jezik dok je na sežda. Znači, ima odgovor? Što se tiče farza, tu se treba dobiti isključivo na arapskom jeziku. Kada je u pitanju farz, obavljanje farza, tu dakle čovjek treba isključivo koristiti arapski dakle jezik. I ako želi dobiti kada, je, kada klanja farz, mada dakle danas nažalost kako je kod nas u većini mjesta kad klanjamo fars posebno ako klanjamo u džematu i ako stignemo iza velikog broja hođa nažalost da kažemo jednom ili dva puta subhana rabijel a'ala dobro je a kamoli dakle da nam padne na pamet da, da ovaj da dovimo stoga ako već želi da dovi pretpostavka i da ima vremena treba nastojati da nauči neku dakle dovu na arapskom da li ona bila kuranska ili dakle hadijska dova pa da zatim nakon toga dovi njome a što se tiče e, sunneta inša Allahu tu je već situacija drugačija i nema inša Allahu tada prepreke da kada klanja, dakle sunnet, kada klanja na filu, da tada dovi na svom jeziku. Tada dakle već i klanja i sam, pa može dakle da oduli, može da traži ono što želi od gospodara subhanahu wa ta'ala. Ali kada je u pitanju farz, onda se treba ograničiti isključivo na arapskom jeziku. Šta više neki učenjaci su toliko strogi, pa se tako od imama Ahmeda Allahu ta'ala prenosi da on dakle nije dozvoljavao da se u namazu e, išta drugo dakle u farzu govori osim ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika salam. Dakle, čak i dova da ne dovi nekom dovom koja se ne prenosi u Kur'anu ili pak u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali kada je pitanje sunneti na fila, to je inša Allahu ta'ala al amru vasija, stvari dakle malo lakša, pa tako da nema inša Allahu ta'ala prepreke. Isto tako ako klanja dakle vitr pa na kunut dovi, dakle da, da dovi jer kod nas je uobičajeno da dovi dakle uči samo kunu dovu i ništa nakon toga. Iako dakle čovjek može kada prouči kunu dovu da dovi dakle šta god hoće od dunjaluka ahireta da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari od, od, od dobara dunjaluka i ahireta. Idemo na drugo pitanje. Jazakallahu hajren. Sljedeće pitanje jeste da li može džin ili šeitan da se pretvori u ljudski oblik i kako na koji način da li ima dokaz za tijem? Uvaženi Efendija, danas malo sme dale veća sloboda našim slušalcam, pa i možda će i dosta i česte pitana vidjeti. Da, dakle, e, zasigurno da može, oni imaju dakle takvu mogućnost da se džini i šeitani pretvaraju u ljudski oblik izuzev lika poslanika sallallahu alaihi wasallam dakle oni nisu u stanju da uzmu lik poslanika sallallahu alaihi wasallam i zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u hadisu koji bileži imam Bukharija onaj ko me vidi u snu taj je me doista vidio jer doista šeitan ne može uzeti moj oblik jer doista šeitan ne može uzeti moj oblik. A što se tiče dakle drugih ljudi ili pak oblika, e, oblik životinja, da džini i šejtani su u stanju da uzmu dakle oblik ljudi ili oblik životinja. Pa se tako na primjer prenosi hadis od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve da je neki mladić vrativši se iz neke bitke vidio ženu kako svoju ženu kako stoji pred kućom pa je podigao svoje koplje usmjerivše je dakle ka ženi iz ljubomore dakle što je što sjedi dakle pred ovaj kućom što nije u što nije u kući pa mu je rekla polako sačekaj uđi unutra i vidi šta me je dakle iz, e, izvelo napole. pa kada je mladić ušao unutra vidio dakle ogromnu ogromnu zmiju vidi ogromnu zmiju te je dakle ubio pa kažu ne zna se nakon toga ko je dakle prvi preselio ko je prvi umro da li ta zmija ili ovaj mladić da li ta zmija i ovaj mladi? Pa je poslanik sallallahu ve je rekao da postoji dakle e, da ima džinna koji uzimaju oblik životinja i zato kada neko od vas nađe dakle takvu životinju zmiju u svojoj kući, kaže poslanik sallallahu ve selleme neka je najprije upozori tri puta zbog postojanja mogućnosti da se radi o džinnima. Dakle, da je upozori da napusti kuću. Dakle, izlazi u ime Allaha da je upozori tri puta. Pa ako zatim nakon toga, dakle, ne e, izađe, onda je čovjeku dozvoljeno da ubije. Dakle, u situaciji kada tako nešto zatekne u svojoj zatekne dakle u svojoj e, kući iako normalno danas je situa situacija dakle drugačija ali opet može se naći posebno jel poselima po selima i tako dalje da zmija uđe i, i tako dalje i tako dalje stoga nema sumnje da džini mogu dakle uzeti kako oblik životinja tako dakle i oblik oblik ovaj ljudi ali opet čovjek ako nešto dakle vidi ili doživi od toga e, može pretpostavljati ali teško je da zasigurno dakle posvjedoči ili da zasigurno tvrdi da je taj ta životinja i, ili taj taj da, da, da je uzela da je ta životinja dakle džin koji je uzeo oblik životinje i tako dalje i tako dalje. Ja se izvinavam našem slušalcu, ali sam rekao svo nepune vaše imena i nepoznate naše prijatelje na Facebook, neće biti uvažene. Vrlo dobro je pitanje, uvaženi i sjate Fendija, preskoči pitanje, idi na drugo. Što? Sljedeće pitanje jeste, da li musliman i muslimanka može da prate serije, strane serije, turske i ostale serije? Da li je dozvoljeno Pitana kako god došle od naše slušalci koje se su onine kompletne imena i poznate nam, uvažene Efendija, na vas ostanalo da date vaše mišljenje na pitanje. Nažalost, dakle, ova serija sa jedan od, veliki, jedan od velikih musibeta u kojem, e, vremena u kojem mi danas živimo. I upravo, dakle, pomenute e, serije su dovele do toga da se iskvario moral dakle naše omladine da ne kažem ka, i, moral dakle i stariji i tako dalje ove serije su veliki sebe ako ne dakle i od glavnih sebeva kvarenje dakle morala kod naše kod naše omladine pa tako naša omladina nažalost dosta često ono što vidi dakle na tim serijama nakon toga e, zamišlja želi da praktikuju svome životu i tako dalje i tako dalje da situacija bude još gora vidimo dakle čak i čitave familije kako sjede gledajući te serije gdje se dosta često gdje se dosta često možda prikazuju i scene koje dakle ne doliku jednom muslimanu da takve scene posmatra gleda kada je sam a da ne govorimo kada, kada je dakle u krugu svoje familije kada je dakle u krugu svojih i svoje dakle e, majke i tako dalje i tako dalje. Tako da su one jedan od najvećih sebeba rušenja ahlaka kod naše omladine i kod islamskog ummeta u cjelini. I, ka, i, sami smo svjedoci da pojavom dakle ovih serija da je došlo do ove stvari o kojoj govorimo, do rušenja ahlaka i opadanja morala. Pa za jedan vrlo, vrlo kratki period, dakle svjesni smo i svjedoci smo jedne velike promjene, a posebno dakle po e, gradovima do jedne velike promjene da je od dakle žena koje su se ranije pokrivala i išle dakle u mantile, grtače i tako dalje, da je e, došlo dakle toliko se situacija promijenila da nažalost sada kada nastupi leto da čovjek ne može proći dakle ulicom od golotinje koju vidi na koju vidi na ulicom. A rekao je jedan od glavnih razloga i glavnih sebeba jesu dakle te serije koje upravo, koje upravo dakle nevjernici islama serviraju kako bi pokvarili moral naše omladine, kako bi omladilo obuzeli tim stvarima i dakle odvratili od onoga što je preče, odvratili od ispravnog pravog puta, odvratili dakle od puta, od puta islama. To su, sve, to su sve spletke nevjernika, nažalost, na koji je veliki broj muslimana danas e, nasjeo, a s druge strane da ne govorimo o e, haram stvarima koje se prikazuju dakle na tim e, serijama da ne govorimo ono što onome što, dakle, što pratite E, serije od nepravilnosti šerijatskih dakle e, zapreka govorimo o traćenju vremena za kojeg će čovjek biti pitan kod Allaha subhanahu wa ta'ala stoga dakle moj savjet onome ko želi da sačuva svoj moral i moral svoje familije da bude dakle što dalje od tih serija bez obzira da li se one zvale španske, turske ili neke druge dakle sve su to iste serije da li imalo manje ili više tih problematičnih stvari, nema te serije da nema dakle ovi stvari koje su problematične i da nema te serije dakle, a da ne govori o nekoj dakle ovaj prevari da ne govori dakle o, neko, o nekoj izdaji i tako dalje i tako dalje o zlobi, o ljubomori što su dakle sve stvari koje su pokuđene Allahovom alevija Slušalac koji probuje da dobije naša veza preko telefon, vaš poziv ima prednost i pred slušalci koji postavljaju pitanja na internet slobodno se javiti. Da čujeme i sljedeće pitanje. Da li žena muslimanka možda polaže vozački ispit? Da li je dozvoljeno? Stiglo je dakle novo pitanje. Da li može muslimanka da polaže vozački ispit? da će odgovor, vrlo interesantno i dobro je što sme deneska malo dale zeleno sveto našim slušacom jer e, preko naše telefoni ne možete ovakve pitanja da postajete jer neko će pozne glas pa onda se strami i tako dalje. Evo prilika za naši slušalci da malo više pitanja čujeme i normalno više vas e, umori me. E, nema inša Allahu nikakva prepreka kada je u pitanju polaganja vozačkog ispita da žena polaže vozački ispit ako dakle ispuni određene uvjete. Dakle prije svega da obezvijedi ženskog instruktora koja će dakle poučavati. To je prva stvar. Zatim nakon toga da isto tako obezvijedi e, e, ženu dakle prilikom polaganja vozačkog ispita, dakle žena, ženu instruktora koja će biti, koja će dakle biti uz nju ili pak e, s druge strane u najmanju ruku, dakle da pored nje bude osoba koja je dakle mahrem, da bude dakle tu muž ili neko drugi, da dakle nastoji da to da nastoje to bezbjedi. Ako bezbjedi ove e, dvije stvari, onda inša Allahu ta'ala nema prepreku tome da žena e, polaže vozački ispit. Ali ono što nakon toga trebamo ukazati, a to je da nakon što žena dobije dakle, vozačku dozvolu, ne znači nakon toga da se treba dakle, osloboditi i voziti uvijek i stalno i tako dalje. Ne. Dakle, žena to treba izbjegavati. Osim dakle kada zato zaista postoji šerijatske potrebe, šerijatske valjene ispravne, ispravne e, potrebe. U suprotnom, žena dakle to treba izbjegavati zbog dakle e, puno stvari koje se ženi mogu e, neprijatnosti koje se dakle ženi mogu desiti kada upravlja kada upravlja dakle e, vozilom počevši dakle od situacije gdje se desi dakle posebno ako je dalje desi se dakle da se auto pokvari i tako dalje pa žena ostane dakle sama pa možda dakle Eh, bude prisiljen da, da, da zaustavlja dakle druge i tako dalje i tako dalje dakle neugodna zasigurno situacije u kojoj ne bi trebala upadati žena muslimanka i zato je na njoj dakle nema inša Allahu prepreka ako ostvari pomenute uvjete da uzme dozvolu da zna dakle da vozi ali da nakon toga E, izbjegava dakle vožnju osim kada zaista za to postoji potrebe kada zaista za to postoji, postoji potrebe jer desi se dakle nekad e, situacija ili takva situacija da žena bude kod kuće muž je na poslu ili, dalje i tako dalje pa se desi da se neko dijete ili povrijedi i tome slične stvari kada ima potrebe da, da žena primjer radi da, da vozi u takvoj situaciji da čeka dakle muže ili da neko drugi pomogne i tako dalje dakle zasigurno da je mnogo mnogo olakšavajuća situacija da žena bude ta koja e, zna da vozi u takvoj situaciji i zato inša Allah tela rekao nema prepreke da inša Allah tela to nauči ali da nakon toga ne pretjeruje i neko... Svega, svega uvaženi, uvaženi Efendija sve ke naše kolege znači na medije što ste malo pre spomnali svega e, na svaki početak e, emisije veli pravo žena da. ne smije da se uskrati ni vozačka ne Znači, ne je da se znači, žene treba da se, pravo žena na što znači u institucije da rade, znači evo, ako ne bi žena vozila, onda kako bi druga ta žena bi se poučila ako već e, instruktor se traži ženski. Znači, mi e, smo rekli da nema nikakve prepreke da žena uze. Kao da isto tako da žena dakle vozi onda kada ima potrebe. Ali znači ne možemo da kažemo jer nakon toga e, ako se otvori ova vrata i generalno da žena vozi, znači će nastane će nastane haos. Onda ima da nastane haos i jer o, žena znači Allah subhanahu ta'ala po prirodi dakle kakva je stvorio na stvorio dakle za e, da upravlja ozvozilo kad god se cjefne i da izlazi i da se i, samim tim i ovaj izlaže, izlaže razno raznim neprija, neprijatnim situacijama jer dakle šerija došao u osnovi da sačuva ženu da sačuva dakle njenu čast da sačuva njenu čast Stoga što god dakle koja god stvar narušava dakle ženinu čast, Allah subhanahu wa ta'ala dakle, zabranjuje ženi da se bavi tom stvari. Ako primjer radi, dakle miješanje na poslu između muškarca i žena miješanje na poslu između muškarca i žena. Zašto dakle islamom to nije dozvoljeno? Zato što dakle to narušava ženinu, ženinu čva, čast. Dakle, do, dolazi do, do, do kvaranja dakle, njenog morala, pa da Allah subhanahu sačuva i do gorih stvari. I zbog toga takva situacija ili takav posao žene biva zabranjen. Ali ženi dakle je dozvoljeno s druge strane da radi dakle na poslu gdje nema, gdje nema kontakta, miješanja dakle sa muškarcima. Ženi je dakle dozvoljeno da radi primjer radi kao uh, učitelj djece žene je također da radi dakle, primjer radi u obdaništu kao dakle odgajatelj djece da radi dakle, primjer radi u fabrikama gdje rade posebno žene gdje nema dakle miješanja sa muškarcima i tome sličnim poslovima ali dakle ako ima miješanja sa muškarcima ako dolazi dakle do, miješanja u takvoj situaciji šerija dakle e, zabranjuje da žena radi na takvom e, muslimanki dakle da radi na takvom mjestu osim ako zato postoji barura, postoji dakle nužda Poštovani slušalci, znači odgovori koje je od našeg gosta se prisklane na šerijat. Uvaženi Sijac Fendija, nemoj da zadremete jer naglo imate pitana na internet. Dok je emisija? Da se će stigne mi Emisija će vremenski, malo će se ograniči me. Sljedeće pitanje jeste da li je dozvoljeno da se koriste mirisi koje sadrže alkohol? Što se tiče mirisa? Da li je dozvoljeno? da da se koriste mirisi koji sadrže alkohol. Što se tiče mirisa koji sadrže alkohol, učenjaci znači imaju e, različito mišljenje. Imaju podvojeno, imaju podvojeno mišljenje. U ovakvim situacijama mi smo... Upravo, upravo, pre nego da znaš, da li, da li posjeduje takve mirisi? Da, postoje dakle takve mirisi, mada, mada ovaj... E, to, nije koliko je meni poznato, Allah opet najbolje zna znači ne radi se o, o alkoholu već se radi o medicinskom alkoholu Znači takvi mirisi oni posjeduju taj takozvani medicinski alkohol. Sad, da, li, da, li, da li ti je pripada, ajde da malo zbližim neka situacija svega, posle brijane je koristime? E, pa, e, ko, ova, ko e, konska voda, da. E, znači sve zavisi od toga znači koju vrstu alkohola posjeduje pri sebi koju vrstu alkohola posjeduje kod sebi, a, kod sebe. Ako se radi o ovom medicinskom alkoholu, taj medicinski alkohol on je e, prisutan u puno stvari koje koristimo. Pri, prisutan je dakle u pastama, prisutan je dakle ovim e, sapunima, ovim deteržentima i tako dalje. U puno dakle stvari koje koristimo dakle svakodnevno prisutan je ovaj medicinski alkohol. A i inša Allah, u njemu nema prepreke da se on koristi. Ali što se tiče ovog drugog dakle alkohola on nije dozvoljen i on je dakle i on je zabranjen. Ali rekao mi u šerijatu inače imamo e, pravilo kod islamskih učenjaka, a to je da je el huruđu min el ihtilafi mustahab da je izlaženje iz razilaženja učenjaka poželjno. U smislu ako su učenjaci razilaze, da li je ova stvar dozvoljena ili zabranjena, ti dakle ostavi tu stvar ako već nije dakle dovoljno jasna i postoji argumenta i s jedne i s druge strane. Ti ostavi dakle tu stvar i na taj način će se sačuvati, na taj način će se sačuvati te stvari. Ako kažu haram je, halal je, ti je ostavi, izbjegni na taj način će se sačuvati. Tako i mi danas, s obzirom da imamo dakle puno drugih parfema i mirisa koji ne sadrže e, taj alkohol, najbolje da čovjek uzme ono ono što je sigurno i da niče na taj način izađe iz, iz ove problematike. Idemo na drugo pitanje. Da li je dozvoljeno postavljanje svoje lične slike na profil Facebook? Ovdje malo navjerovatno vas e, poječe Sijat fendije, jer e, uvijek vi je koristite. Evo prilika imam je da vidim i da naša džamija deneska na ove tepici postavile i ipak Facebook koristi za nešto kaj da se trudime da se takmičime u bolje stvari. <laughs> Pa e, e, kad, kad, su već, kad, je u pitanju, kad su u pitanju slike, ako se radi dakle o nečem što je vid daveta, nečem dakle što je vid daveta onda inša Allahu u tome nema nema prepreke ali kad se radi dakle lično o svojim slikama gdje nema nečeg dakle davetskog šta je dakle to davetski da staviš svoju sliku na, na, na, na Facebook ili na internetu u čemu je dakle tu dava ili u čemu je tu neka kako da kažem šerijatska šerijatska korist ne naprotiv dakle možda iz druge strane da bude oprečno da dođe do te, do te mjere da čovjek upadne u nešto što je oprečno šerijatu pa da tako je dakle izabire svoju najljepšu sliku pa da stavlja dakle onu sliku gdje je najljepše dakle izašao i tako dalje da predstavlja sebe, a možda na toj slici je to tako dakle kako sliko ispao dobro da ga vidiš dakle u stvarnosti nije takav ili pa, pa još kad je situacija dakle kada su u pitanju žene i, i tako dalje i tako dalje stoga osnova je da se slike dakle ne postavljaju posebno dakle kada se radi o, kada se radi o, o ženama da se ne postavljaju dakle te E, slike, osim kada su u pitanju, rekao, slike muškaraca, kada se radi o nečemu, što će inša Allahu tala biti, dakle, e, vid daveta, što će, dakle, biti vid daveta, određena, dakle, aktivnost i tako dalje, pa se to slika prenese, inša Allahu tala, u tome nije problem. Ali čovjek lično, dakle, da samo sebe e, slika, onda u tome nema, dakle, nečeg korisnog i preče i bolje da to izbjegava. Čim prekida su odgovor uvažene Fendi Edris Bilivani, vas e, ostanuje da postavite sljedeće pitanje. Danas kao mašal od sve oblasti imamo pitanje. Pa i tako je slušalci se oslobodili na Facebook, na Facebook i na Skype. Dobro. Sljedeće pitanje jeste da li se klanja da li se klanja vomeka isto kao kod nas? Valjda mislim na naše područje, kao što se klanja, pa da li se klanja vomeka isto na taj način? sjet Fendija izlači od internet samo pitana, vaši selami, pošteni slušalci, normalno i uzvrat za vas je selam od cijela ekipa ovdje koja je prisutna vo radio. Nema me vreme da sme čuli vaši selami kako god pišujete tamo. Uvažene Fendija, vjerovatno ste čuli pitane? Da a, ako je cilj dakle e, farz namaz kada je pitanje obavljanje farz dakle namaza ili, ili sunneta onda je dakle u, taj oblik e, ili način obavljanja namaza otprilike isti radi se dakle o nekim malim sitnim dakle formama gdje možda ima razilaženja i gdje je u osnovi dakle razilaženje među mezeba među mezebima kao primjer radim podizanje ruku. Gdje se dakle treba, trebaju podići ruke? Da li se trebaju dakle spodići, da li, spram ramena ili spram ušiju? Dakle, kod nas se uglavnom e, praktikuje da se podiže spram ušiju, a dakle kod njih se uglavnom praktikuje podizanje spram ramena, a što je jedno i drugo je dakle ispravno. Zatim nakon toga dakle mjesto vezivanja ruku Dakle, kod nas je uglavnom praksa da se da ruke dakle ljudi vežu negdje otprilike na pupku, dok je tamo dakle običaj da e, praksa da se ruke vežu iznad, da se ruke vežu iznad e, iznad pupka. E, zatim nakon to isto tako dakle pomjeranje prsta kada se dakle treba pomjerati podići, podići prst na, tešehudu kada čovjek uči tehijatu dakle ovo su otprilike neke te E, koje možemo dakle slobodno reći sitne razlike koje apsolutno ne utiču na ispravnost namaza. Ove sitne razlike apsolutno ne utiču na ispravnost namaza. Tako da je dakle namaz u cjelini isti. Ali ako se cira sa onim što dolazi prije namaza i onim što dolazi dakle ispred namaza onda tu postoji dakle razlike onda tu postoji razlika dakle sigurno svi vi koji pratite E, Meku kada je hađ ili inače bilo koji drugi namaz primijetili ste da tamo muezin nakon dakle i kameta nema više apsolutno drugu dužnost dakle nema više nakon toga zajedničkog zikra nema nakon toga zajedničke e, dove i to je ta razlika koja postoji, ali ovo dakle nije razlika koja je vezana za sam namaz, već dakle nakon obavljanja, nakon obavljanja namaza. Ako je dakle ovo cilj e, osobe koja pita da, onda u ovom obliku postoji razlika, ali kada je u pitanju sam namaz, onda gotovo dakle da i nema razlike i te razlike koje postoje one su dakle sitne i zanemarljive e, tako da nema u tome inša Allahu nikakve prepreke ali problem je u određenim postupcima ili dakle prije namaza ili poslije namaza, a konkretno o stvarima o kojima smo i ranije dosta govorili, o zajedničkom zikru, o zajedničkoj dovi koja nema osnove u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zanimljivo je da se osobe, da se dakle e, dosta džematlija ne poziva primjer radi na ove stvari na meku, ne poziva na, na, na izvor. Zar nije, dakle, svi mi govorimo da je voda najčistija na izvoru. Svi mi znamo da je Meka, dakle, izvor, da je mjesto, dakle, gdje je rođen poslanik, sallallahu alaihi selleme I zato ako se pozivamo već na određeno mjesto, onda je najpreče da se pozivamo na Meku. Mi se dosta često ili određene džematlije, kada im govorimo o određenim propisima, pozivaju na primjer radi Tursku i tako dalje, ili neku drugu državu. Iako je dakle preče da se pozivamo na ono što je izvor, ako se već pozivamo na mjesto, onda je dakle najpreče da se pozivamo tamo gdje je izvor, a to je dakle grad gdje je živio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Meka, grad u kojem se selio Allahov poslanik sallallahu dakle Medina, tu je dakle spuštena objava, tu je dakle objavljen e, Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ako ćemo već nekoga gledati i onda je najpreće da gledamo i da, da slijedimo, da se ugledamo na njih. Kako treba da se ponašamo kad se spomne ime našeg poslanika? Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ne pouči rekavši onaj u čijem se prisustvu spomenem pa ne donese salavat na mene taj je dakle škrt ta je škrtica. Također poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike na mimberu, tri puta rekao amin amin pa su ga pitali ashabi zbog čega je to rekao, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, došao vam je Džibril i rekao, o Allahov poslaniće, propao onaj koji doživi mjesec Ramazan, pa Ramazan ne bude sebe, da mu se oproste njegove grijesi, pa sam rekao amin. Potom je rekao, propao onaj koji doživi jednog ili oba dva roditelja, pa to ne bude sebe da, dakle, činjenjem dobra prema njima ne zaradi žene pa sam rekao amin. I rekao je, dakle, Džibril treći put, propao onaj ko, ko u čijem se prisustvu ti spomeneš, pa on ne donese salavat na tebe. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao amin. Stoga dakle da se kaže ili, kao što evo govorimo sallallahu alaihi wasallame, ili alaihi salatu wasalam, i jedna i druga stvar je dakle ispravna, tako treba postupiti onaj u čijem se prisustvu spomene ime poslanika sallallahu alaihi wasallam. S obzirom da imamo lokšane, danas su pitana, pa malo i odmoren sam. Da čujem drugo pitanje. za goste. Više gost, gost, pa možda, znaš, uvijek treba ovako da se isproba naš gost i onda da iduća sabota reče ja sam odsutin. <laughs> Čajde. <laughs> znači, pitanje pristiglo kakav je propis e, roba i robinje u islamu i da li daneska postoje e, roboji da li možda se oslobodi rob deneska? Uvaženi Sijat Efendija, ako već primjećuješ eh, ođa naš eh, s leve strane gost Idris Bilibani da je umoren, onda može me nego da zameni me na ta stolica, a vi da projdete odvade. Se slažem za sobote, će ga mi bolje. Zdravije. Idemo da čeme odgovor od eh, postojeno pitane. Robstvo danas, dakle, ne postoji. U svijetu, govorimo dakle u svijetu. E, ne postoji. E, Allahova dželle vjera, Allahova knjiga i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam u cijelini su radili i posticali muslimana na oslobađanje robova. Pa tako vidimo i puno šerijatskih prestup, Allah subhanahu wa ta'ala je kefaret iskup za te šarijatske prestupe učinio oslobađanje robova. Oslobađanje roba jednog ili, jednog ili više u zavisnosti od šarijatskog uh, e, prijestupa koje kojeg čovjek, koje čovjek počini. A što, što se da će, tiče današnje situacije, nažalost vidimo da su muslimani ti danas koji su postali robovi. I da su muslimani ti koji su danas danas porobljeni, dakle, od, strane oni koji, dakle, čame po zatvorima, dakle po nevjerničkim zatvorima, po tagutskim zatvorima od strane dakle muslimana koji se svakodnevno ubijaju i čija se krv proliva i tako dalje. Tako da danas nažalost muslimani najviše liče, najviše liče robovima jer je dakle njihova krv postala poput dakle krva roba koja nema nikakvu vrijednost koja, koju proliva dakle ko hoće kad hoće i na bilo koji način na bilo koji način hoće. Tako da nažalost ako danas ima robova nažalost muslimani su danas ti koji su došli u poziciju poziciji, koji su došli u poziciji robova. A što se tiče, opet kažem, to je e, robova, i, e, to je dakle šerijatski propis sa kojim je došla Allahova knjiga i sunata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam ali danas dakle situacija kakva je u kojoj se nalazimo sami vidimo ne da ne postoje dakle robovi već su muslimani ti koji su zauzeli položaj robova nažalost kada bi sam bivao nekoja druga emisija onda bismo napravili pauza sa nekoja Esma ili Ilahija, ali međutim naglo ide e, pitana i da uvažim još nekoliko naših slušalci te će privedene kraj jer stvarno je opterećene i još nepripremene pitana kako nailaze ta naš gost mora da se da se ograničuje i pripremi. A s obzirom, e, uvaženi Fendija da li te zamara ovakve japanca s nekoj pitana? E, ne zamarat, ne zamarat ovakve pitanja, ali ima Malik Allahu ta'ala kad bi upitan za neko pitanje koje ne se desilo, rekao kad se desi onda pitaj me. Ali ja da ne bi uvredio opet znači e, slušaoci koji postavljaju pitanje i ja bi odgovorio na prethodno pitanje kad se binje trobovi onda postavim i ovo pitanje. Ali eto da ne se uvrede, ne svode dve kao vid uvrede, znači ipak se odgovorimo sa šarijatske strane na pitanje. Jer džaba da zborim ova mesele kad u stvari mi smo ti koji smo danas kako što rekao ovaj robovi, a kamoli da, da, da muslimani po sebe robove. pa čekaj se ga, evo se ovakve pritisak naglo pitano, znači možda se smatraš i ti danas kada si otija. Od, od koji? od, <laughs> eh, od Allahovih robova <laughs> od Allahovih robova kojima je obaveza da odgovara shodno onome što ima od znanja da, pošto ima još zamah da će me pitane ako svega ga oslobodi <laughs> ako vi oslobodite su pitane putem interneta tu jesme mi je malo neka osjeti dobro, pitane jeste na koji način će napusti propušteni mjesec Ramazan, žena rodila, da li da plati propuštene denuje ili da napusti? Da. E, za, ova, za ova pitanja ja bi ti pomognuo jer bi pušćiv e, emisija pre Ramadan što bila, ali ja i go da, jer e, možda će drugačije go odgovoriš i onda da vidim neke se nađame. da. Eh, smo spomenuli znači, da ima razilaženje među islamskim učenjacima kako će da postupi eh, žena koja je eh, noseća, dakle koja je u drugom stanju ili pak žena koja posjeduje dakle, dijete koje doji. doila dakle i trudnica. Kako da postupi dojilja i trudnica. Spomenuli smo nekoliko mišljenja islamskih učenjaka i rekli smo da je inša Allahu ta'ala najodabranije mišljenje da će E, nahraniti za minule dane Ramazana nahraniti, nahraniti siromašne to jest za svaki dan da nahrani po jednog siromaha da za svaki dan nahrani po po jednog siromaha, ako dakle primjer radi mjesec e, Ramazan potraje 30 dana, znači da za 30 dana za, za, svaki dan dakle nahrani jednim obrokom jednog, jednog siromaha. Ako bi negdje dakle primjer radi ako bi negdje prim, uzeli da je dovoljno za prosječnu osobu e, obrok koji će koštati eto 2 do 2,5 eura onda znači za mjesec dana e, negdje e, dakle između 60, 70, 75 eura će iznositi dakle otkup za dojilju i za i za trudnicu. I nije im dakle obaveza da naposte te dane. Nije im obaveza, obaveza. jer je dakle ovo od olakšice sa kojim je došao šerijat olakšice za kojim je došao šerijat. Jer zamislite šta ako dakle žena rodi e, svake dakle godine, svake godine zastupno e, dijete, pa se tako dakle ponovi nekoliko godina. Dakle prođe pet ili šest godina, a ona zastupno svake godine dakle rodi dijete. To znači da, da bi se dakle ženi sakupilo 150 pa i 200, 200 dana, dakle više od pola godine treba dakle da naposti, što bi predstavljalo veliku poteškoću ženi. I zato kaže Allah poslanik seleme da je Allah dželle ve oslobodio dojilju dakle i trudnicu posta da je Allah dželevala oslobodio skinuo sa doile i trudnice post tako da nisu obavezne da, da, da, da poste s tim što im je obaveza da sa svaki dan nahrane po jednog siromaha sam našao način kako će odmori naš e, gost Idris Bilibani s obzirom da nije i tu je Sead Baraktar da kaže nekoje mesele koje nekna nemo sam dozvoli nakon dosta koje smo prošle vreme sa njegovo družene znači svega će me sa neke vaše mesele pa kako god izaberete i koje će mi znači, dojde nešto da vidim Može, može za, Facebook, može za Facebook. možete vi, malo prošto ne Možete vi da odmorite od toga. Ako da, da, samo što ni kažu ovo U redu, ali ja vidim ti stvarno si spreman za današnja trka, evo imaš pitanje tamo za brada nešto se, a nevjerovatno će vidjeti ka možda i podlogu odgovor. Ne, <laughs> ne, daj da čime mesele, pa onda će postaviš pitanje i od slušalca koji mi se javlja tamo, neka bide na vezače, čuje i na njegovo pitanje. Kaže danas inšala, će kažem, manje smešna, ne toliko koliko prošli put, pa može i za kraj druga. Dakle, malo poučna. Inače se radi od jednog čuje koji je bio nevjernik, poprašuje pa muslimana. Mu da mi odgovoriš na tri pitanja. On mu veli dobro, ako znam, inšala će se potrudim. Mu da mi odgovoriš prvo pitanje, kada je Allah i kako je on? Pošto ja ne viđim i ne možda verujem u tija. Drugo pitanje jeste, E, ako velite da je sve suđeno, da je sve zapišano, onda suđeno jeste da bidem ja nevernik i nema ja ništa tu je nikako fudeo. I treće pitanje jeste ako tvrdite da je džehennem od vatra i da šeitan će bide u vatra, a i on je stvoren od vatra, pa kako onda će utiče, kako onda će oprži vatra, da prži vatra. I ovo musliman malo se zamisliv i mudri jedan šamar dobar. Mu ti odgovor na sve tri pitanja. Samo je usmeno, nemoj da deluje s ruka. <laughs> Blizu si, ja, prvi ti. <laughs> Mudri vjeden šamar, Iva još da se žali ke neko je u sudija, kjede go muslimana mu veli što si izrabotao, mu mu sam dao odgovor na tri pitanja. Pa kako? Pa mu veli na prvo pitanje koje mi postavio, odgovor mu je tija da ja koga sam gudriv, ja ne vidim bolon da osjeća. Ja ne verujem da on ima bol. S obzirom da ne go ne, ne verujem da on osjeća kako bol. Odgovor na drugo pitanje jeste tija što, ja što sam udriv nego tija bilo suđeno. Znači suđeno bilo sam gudriv, da gudrim ja sam gudriv. I odgovor na treće pitanje jeste što tvrdi on da vatra ne čeprži vatra, mu veli to što ti je tebe obraz, on mu veli od koska od koža. Pa i mene mi je ruka mu od koska i koža i ja u ovaj slučaju ne mislim da uopšte te zaboljalo tebe. Toliko li tre. Toliko. Ja, najvjerovatno si se odmoriv eh, za vremena da kako je hamla poučno znači za onaj koji postavlja takva pitanja najbolji odgovor, znači praktičan odgovor na ova, bez, bez filozofije i okolisanja već na, na, praktičan odgovor praktičan usmeno ili <laughs> za njega dakle za taga koji prvi koji postavi i znači i, i usmeno i, i, pismeno Znači, <laughs> me pitanje koje smo što pirali našeg slušalca tamo koji je na red. Evo pitanje pristiglo, veli, e, pitanje oko brade. Znači, da li je bolje da se pušti da bide brada kraća ili duža? Sigurno ova ima brada, pa pita, prašuje, znači, da li je bolje da se pušti kraća ili duža brada? A možda nema, pa zanijetuje i da čuje. Pa hajrin šala, neka mu odgovori ne. Da čujemo odgovor na postavljeno pitanje. U hadisima Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam je došlo Erhu liha, uathiru liha što, e, i dakle pet izraza u arapskom jeziku ko svi dakle oni u značenju pustajte svoje brade pustajte svoje pustajte svoje brade. Iz ovih hadisa Allahova poslanika sallallahu ve selleme dakle razumijemo da, da je osnova da čovjek dakle pusta svoju, da čovjek pusta svoju bradu i da je dakle i da je ne krati. Izuzetak je situacija gdje neki učenjaci spominju da ukoliko brada prođe dakle šaku, dakle čovjek uzme, uzme svoju šaku Stavi je dakle ispod e, vilice i kažu neki učenjaci ono što prođe njegovu šaku da mu je dozvoljeno da krati. Da mu je dozvoljeno. Ne kažu dakle obavez ili da je poželjno. Ne nego kažu da, je, da mu je dozvoljeno. A svi se slažu da ukoliko dakle ostavi svoju e, bradu da raste, to je većina učenjaka, ne dakle svi, većina učenjaka kaže da ukoliko ostavi svoju bradu da raste, da je to bolje jer je na taj način postupio po ovom hadisu Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Nema prepreke da čovjek dakle kada pusti svoju bradu, kada izrasta njegova brada, da od brade odstrani ono što štrči dakle od dlaka. Dakle dlaka koja štrči lijevo ili desno i tako dalje, da to dakle odstrani, u tome nema nikakve prepreke. Ali u cjelini ako puste svoju bradu, onda je postupio po sunnetu Allahova poslanika poslanika sallallahu alaihi wasallam jer ne znamo nemamo ni jednu predaju da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kratio svoju bradu. Već je dakle pustao da raste onoliko koliko koliko raste. I nije dakle Allah poslanik nikakvu predaju rekao nemamo da je kratio svoju bradu. Stoga onaj ko postupi uh, po uzoru na poslanika sallallahu alejhi ve selleme nema sumnje da je tak da je takav najispravnije postupio jer slijedi svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Vi slušati glas Bamus radio, poštani slušalci, vidite poslije namjene od e, radio Bamus, mi je nastavno je da se družime, još su nekoliko pitanja, ali među pitane pitane tražim odgovor od naših gosti sa leve strane i sa desne. I tu je se, on javo u početak sam rekao, žalosno što ne je televizija, jedan je su kraća brada, jedan su podlaga, onda vas bi prašao svega za koja, za koja brada pogolema je plata, ko će mi dajati odgovor? <laughs> Pa sada nek odgovori se. Pa valjda ako ima više škole. Do od vas? mislim, mislim da ovo jedna naša emisija bila ova tema. Da, da. Često ne, ne ovo, nego često ova, mesela ti je otvaraš. Da, da još jedno pitanje oko brada. Da li je veli opravdanje ako žena mu zabranuje da nosi brada? o, onda je pod prisila, čovjek je opravdan kad je prisiljen. <laughs> Sme čuli odgovor na pitanje koje je postavio nas preko interneta. Ja što sam prašao? Pa čao se odgovorimo na ono, pa ovo. Ne, ne, ne, ne brukaš ovdje kad se ga treba da kažemo koliko se plate. <laughs> s, obzirom, s obzirom ja da... Jer kažemo možda nekom se čini mnogo, nekome malo, pa ne mora cifra da kaže, go, za koja brada, za pogoljama ili pomalova ali, plate? Ali taj, znači što, što ovaj, pa dobro, da što mislim da se prime... Ja, vidim nekako da ste se obadvajca šveliš šoveli žvebruke, mi ste nekako mi ste boja i dobra temperature, tu je kad danas naloženo je. Ja sam mislim ko ova pobava plata, znači veća nagrada koja ima ki Allaha Đelešanu. <laughs> A mislite za pare, vi ste se uplašili se da kažete cifra da neko vi konkuriše vutrovo vaše brade. Si ne otvoriš problem, poslije će, pušati ljudi bradajci kod nama će reći da se učlanimo ne otvaraš posle problem. Evo jedno pitanje pristiglo. <laughs> Vi pomožete slušalci preko interneta. Ajde, čim... Evo pristiglo jedno pitanje, ali ovaj put za Bambusa. Radio vam direktora Radio Bambusa. Aha. E, veli da pred Kurban bajnam koliko si izimaš ti, pošto malo si ga pušti toga, brada. Odmah čim sam bio <laughs> isplaćen, sam ga skinav. <laughs> Danas stavimo da stružime normalno malo i da se nasmijeme, a mi smo imali posebna emisija za brada i za plate vo naša stranica možda ga najdete i da ga čujete, odnosno ja sam Praša ovdje, Da li ima pitanje drugo ili da privedeme kraj malo da čujem nešto za... jer pitanje ide ja bi poselio naši slušalci za druga nekoja prilika da se javet e, na naše adrese. Ima je dosta, ima je dosta tu je kad si pitana koje je stvarno bile upotrebene i postajane vo naše emisije. Možda ga najdete isto vo repriza ili tamo gdje pakuje pakujeme ova arhiva. Znači me pitanje? Dobro je zadnje pitanje i završavame. E, da li je dozvoljeno s obzirom da se uče dosta ilahije kada se veli ja ne bi selam alejke dakle se obraća direktno poslaniku sallallahu sallam da li je dozvoljeno tako da se izražava ne da me odgovor nema sumnje da je E, poželjno da čovjek donosi salavat na Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Ali je poželjno da salavat donosi na način na koji ga je poučio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Poput onoga što učimo u salavatima Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Ovo je dakle osnova ovo je osnova jer nas je ovim salavatima poučio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalame. Ali kada je u pitanju ovakav način upućivanja salavata Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasalame dakle gdje e, postoji vid koji, e, taj način i oblik koji se može dakle kod određenog dijela svijeta shvatiti kao dozivanje, prizivanje Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam stoga je bolje, dakle preče da se izbjegava ovakav način donošenja, ovakav način donošenja salavata. Iako dakle oni koji e, izgovaranjem ovih e, riječi ili kroz ove ilahije i kaside ne ciljaju Allah najbolje zna dozivanje poslanika sallallahu alaihi sallame već donošenje salavata ipak Allahu poslanik sallallahu alaihi sallame je radio na tome da zatvori svaka vrata koja mogu dovesti do velikog ili malog širka da zatvori svaka vrata koja mogu dovesti do velikog ili do malog širka pa je tako čovjeku koji je rekao ono što želi Allah i ti poslanik sallallahu rekao zar me Allahu učinio ni da suparnika iako dakle ovaj nije čovjek nije dakle imao za cilj da poistovjeti Allahovu volju sa voljom poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali dakle njegov izraz, njegove riječi su na to ukazivale. Na to su mogle na to ukazivati. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da to kaže i da koristi dakle riječi koje su jasne i nedvosmislene, pa rekao reci ono što želi Allah, pa potom ti. Ono što želi Allah, pa potom ti. Stoga, s obzirom da se i iz ovakvih dakle e, riječi iz ovakvih formi donošnja salavata Allahova poslanik seleme da se spominje ja Allah, ja Nabi Allah i tako dalje može dakle doći do ovih stvari preče je da se ne koristi na ovakav način već da se vratimo na način kojim nas je poučio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme i na taj način postupamo po sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme Allah opet najbolje zna Poštovani slušalci, pitano je ako je pristignalo, isto možete da ga najdete u neka naša od e, prošle emisije kada veli za pitane kakva je situacija ako čovjek ti duguje i ne vrati na pravo vreme, da li treba da mu doplatiš neko sredstvo ili ne, ja ću ga ostavim ili za naredna naša emisija ili možda go najdete, ja se sjećam lepo da bilo odgovoreno i postavljeno ovo naše prethodne emisije. A svega, pošto privedujem kraj, e, Sjat Fendija, znači sa pitana smo zaključili, imaš nešto ovakve ti da prašiš i da kažeš? Pa pitanje ima još neku je, ali inšalo tela će ga ostaviti za sljedeća, za sljedeća emisija. Ja za ova prilika poselamujem sve slušalci Radio Bambus. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala. Čina malo da se našalim, a ti ja se pa pošto si bi v, veza su ni. Dobro, onda se zahvaljujem ja tebe što mi si dav mogućnost da se javim barem preko pitanja, pa inšala će se čujem i direktno uvažena Efendija, e, treći deo našeg prajme da čujeme nešto ako ste neumorne, a ne osjećam da ste umorne u ova emisija, jer e, naglo pitana i dalje i jedno za drugo. Da li možeš nešto da ne kažeš e, poučno nešto kao malo pre što smo čuli od Sejata Efendija ili da prebacimo na nego. Na njega se prebaci jer mene me isprebacuo večer iz dakle fika kida iz propisi znači, iz ove, znači od jedna do slovika sve oblasti večer, večerova je obuhvatio. Nemoj da, da zamarate nemoj jer naši slušalci od svakoja država, od svakoje mesto, od svakoje sjelo je što su uključene i prašuale a on eh, normalno da uvažava naš slušalci pa postavlja pitanje vam. Allah da i nagrade, ali se moramo puta napravimo da se zamenjimo. Mi se sviđa tvoj predlog, inša Allah, stolice zamenjimo im puta. A? Idem, rekao, naredna emisija, ako dođete mi smetu, evo moja stolica, možda da zeme bilo koja vaša e, je, znate. <laughs> Allah te nagrade. Znači, ostanemo na vas da kažete nešto. A svega bo treći dio, uvek se šalime može da ne bude vezano i verski, samo da bude to ovako poučno, malo da se nasmijeme, me i tako dalje. Pa... Što da kažem? Možda kaži mi opet... Da za je dobro bilo. Ja kad ne bi znao što da kažem, bi sam zatref. Ali <laughs> će kažem jedna od rudin Hođa, znači je jedna prilika veli prošao kroz selo kje živiv. Ako bi sakali da ti pomože, ti tu je neko naše gosti 5 šest člana koji se tu je ka pozadi studio, možda kaže ti oni ako se dobre vole da dojede da kaže, pa da, i ti i ja i naš redovni gost Idris Bilibani me. To pa, je inšal, ali će kažem inšal. Вели Насру Ноджа бив во него село и прошов улица, која му илезло која му илезло некое куче, комшиско. Му се силило на него и го кесало. И он секира носи во рука, со секира гудри и гутепа. И одма комшија го пријавив ке кадија. Ке кадија го пријавив и му вели кадија зашто си гутепа во кучето со секира. Си могол барем со дршка да гудриш. Си могол само барем со дршка да гудиш кучето, не сигурно со секира. Па му вели не ме окасало мене, оно со опаш па да гудим ја со дршка. <laughs> Добро, значи, па и со дршка веќе би го тепа, зависи, а има Терезија на рука. <laughs> не знам ти. Ајде ќе ми нешто. питање. Ајде ќе ми нешто. Ај ваке мало пре пре него да кренеме со емисија, сме се искажував тука пред студио за Facebook, стварно е интересантна. Pa s obzirom danas kada Facebook sve kada vlezo u kuće i svi go koriste od najmalog do najgolemo, muško i žensko, pa veli muš dava pohvale ženi i veli ženo svaka ti čast danas kad kuća je dobro uredena, deca se nasmijane, e, ruček dobar, da ne, ne funkcioniše danas ka Facebook i Veni. <laughs> znači ne bi nas uzeta, radila svoje rabote. A <laughs> jero pitanje za vas i za sve ovdje naše petorica, šestorica koje se prisutne, koga, ko za najviše čujet eh, ljudi ili građani seleni ili bilo koji. Znači, ko za najviše go čujet? Sada znači, neko će reći za ozvučenje ovo ono, ali ko za najviše čuje znači, ti Sjatrža, da čujem i sad kaš odgovor da daš? Vanredni. Kako misliš vanredni? Van vremena. Ako pogrešim u jezin. <laughs> znači što sam se kako da ti prašam, nek na imala greška mujezin pogreši i onda svi go čuli togo je za ovo je vake, take, a ti pet eh, najvjerovatno zvučnici ne rade, da? <laughs> a mi se čini da za većinom ne rade. <laughs> Ovo Fendi, a ti nešto kažeš da me kraj stvarnosti? Allah da i nagradi, Allah da ga nagradi sada Efendiju koji je večer biva ovdje kao nas, koji uzevi učešća i da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi i drago ni da inša Allah i binjet uvek Eh, vake uz nas i drugi ljudi, učini ljudi koji se tu ikada ni pomože i da zajedno učestvujete u, u emisiji da inša Allahu ta'ala Allah dželle vala da da se uvijek ovako družimo zajednički. Lepo je, lepo je da se družimo, da si naše da širom sveta kružimo i evo jedan se javi od eh, naše i vaše prisutne gosti. Selam aleikum, vi jeste? Aleikum selam, rahmetullah, ja sam Almin a da čujeme nešto od tebe jer ipak imate pravo da kažete nešto na, na šta se radi o vam odnosno i su zadovoljstvo da sme i pozvali vas. Pa da, bi sakav nešto ja za kraj da kažem ima jedna dobra priča između od, muža od i žena. da je kraj, možda vide <laughs> početak su vas. Pa dobro, za mene početak, kraj se privodi od tema što bila raniješna. E, priča između žena e, koja bo brak bile više od od 60 godine skoro. E, brak i Midav sasvim dobro e, živoli dobro, nemali između sebe nikakve tajne se slagale, nemali problemi dosta. E, tak je da koja napunile starosne godine, žena mu se razboljela mužu i muž viknav doktora. E, doktor Kadošov vidov da taja žena su odbrane denoj i mu rekao mužu да она ќе преселува за неколку денови. Е, ка видов муж, жена ќе му преселува, он се растужив, го истекнало све на прошле године, ситуација со нашо биле, почнав некои ствари од на, да шо му останале, речемо, ствари од Халишче, од незине, све ствари што биле, да остави нешто за сечање. Ал го текнало, во младост имала она некој сандак, sandakot mu zaključila i mužu mu rekla da ne otvora, to je sandak žela i bila. Što i ta je žela muši ga ispuniti. E, na kraj mužu, mužu mu panalo na pamet da ide taj, to je sandak da go zeme, go sandak i go donesu na posljedno ženi. Ženo, žena kako vidjela nosi sandak, ona mu rekla svega možeš da go otvoriš. Muž otvorih sandaka vidio vonatra u sandak samo imali dve lutke i igle što je plela lutkete. I 25.000 dolara. Sja muž začuđeno ga prašav što ti su dve lutke i pareve. Ona mu rekla kad sam došla ja ovdje za tebe, mati tvoja mi rekla koji put će se nalutiš na muža, će, splete, će spleteš po jedna lutka. I on vo takva teška situacija kad vidio sam mu dva puta žena u sebi život ga rastuživ. I počnem da se smije. Așa ti se pare, vem urekla 25.000 de dola, dolara, ona mu rekla, <laughs> ona mu rekla, uh, sam prodavala pojna lutka 1 dolar. s, obzirom, zašto sam se nasmijao poštovani slušalci pre nego da kaže oja ja naš slušalac ovoga upravo naš eh, prisutan gost eh, on bi najvjerovatno do vas i volko shvativ ova pričica koja ga kaže Tefendija i mašala od jedna emisija volko da shvati onda naši slušalci dosta bi trebalo da shvate to mnogo naše dosta emisije koje se a jedan nas slušao i naš brat eh, veli Otodo ja nešto da kažem, ti apa po najbolje kaže i putovnica umjesto karta koja se se vozim. Znaš, se selam. Da čujem još nešto, ili? Pa nema, da završim za danas, kančala taki. E pa poštovni slušalci, svega će dade me Sejat Efendi da i ponapre smo go prekinali kako god on saka i kogo saka da poselami i će privedeme kraj, tu je kaj i Idrizu Bilibaniju, normalno i od nas i inšala će se družime i druge naše emisije. Dakle, ovaj, koristim ova prilika da poselam sve slušalci Radio Bambus, da poselam sve goste ovdje koji bile, šeh Idriza, tebe posebno, da poselam im slušalci koji evo aktivne se od naš džemat u Italije i svi koji bile na talasi Radio Bambusa, Dala Allah subhanahu wa ta'ala gupi u naše dobre djela, bide teško na vaga koja će se vaga naše djela. Molim Allaha Đelešanu da ni podari svako dobro na Dunjaluk i na Ahiret i za kraj hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala uvažena Efendija. Allah da i nagradi, ja se pridružujem znači selamima uh, e, Sad Efendije i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naši slušalci koji odvojile vreme da večeras budete i da poslušate nastoje dakle nešto saznajte Allahova subhanahu wa ta'ala vera da inša Allahu ta'ala Allah im te upiše dobra djela i da budete svim je zajedno s njih da budemo od onaj koji kad nešto čujet inša Allahu ta'ala nakon toga potuje i radete Allah da i nagradi Evo, poštovani slušalci, gosti naše navečene emisije Gost Bif redovni Idris Bilibani, a umeđu vremeno tu je se, smo uključili i našeg gosta koji gostov dva četvrtoka, ako Bog da i ako je ovdje prisutan će vide i idući četvrtok, on danas kad ZF obaveza malo da uvaži naši slušalci preko Facebook i internet koji nisi javljali. Hvala što ste bili su nas i vi ovdje prisutni i ti ako je slušali, mi nastavljamo dalje. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.